Neka su salavati i selamina na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Mi se na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno vraćamo našem gospodaru uzvišenom Allahu i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on uzvišeni podari i svoje dobrote, blagodati i milosti.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 Mi nastavljamo s komentarom hadisa dijela Umdetul Ahkam, autora Abdul Ghaniya Abdul Wahida al Maqdisiya. U osmom hadisu svoga dijela kaže autor عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه dakle prenosi se od Humrana štićenika Osmana ibn Afana radijallahu anhu da je vidio Osmana radijallahu anhu kako je zatražio vodu za abdest a zatim iz posude posuo po rukama vodu i oprao ih tri puta. Nakon toga svoju desnu ruku je stavio u vodu, a zatim njome isprao usta, ušmrknuo vodu u nos i šmrknuo zatim je oprao lice tri puta i ruke do iza lakata tri puta. Zatim je potrao po svojoj glavi, a zatim oprao obje noge tri puta. Nakon toga je rekao, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da se abdesti na ovakav način – a zatim kaže ko se bude abdestio na ovakav moj način, a zatim klanja dva rekata, ne razmišljajući u njima o nečemu drugom, oprostit će mu se prethodni grijesi. Ovaj hadis zabilježio imam Buhari u svome sahihu, u knjizi o abdestu, u poglavlju, pranje pri abdestu tri puta. I u poglavlju ispiranje usta pri abdestu. Također ga je zabilježio u knjizi o postu. U poglavlju vlažni i suhi misvak za postača. Ima muslim zabilježio je hadis u svome sahihu u knjizi o čistoći u poglavlju način uzimanja abdesta i njegova potpunost. I ovaj hadis, ovaj citat koji je spomenuo Abdul Ghani al-Maktisi rahimahullahu ta'ala, on je muslimov citat. Hadis, pored Buharije i muslima, zabilježili su još Ebu Davud, Nesa i, i Ibn Mađe, dakle, trojica autora Sunena, izuzev imama Tirmizije, on ga nije zabilježio. Prenosilac ovog hadisa, kao što smo čuli, je Humran, Maula Osman ibn Affan i također Osman ibn Affan radijallahu anhu. Ko je Humran? Humran je, kako je rečeno, Maula Osman ibn Affan, štićenik, odnosno oslobođeni rob Osmana ibn Affana. Osman ibn Affan radijallahu ta'ala oslobodio je Humrana ibn Ebana koji je bio Perzijanac, Farisi. Oslobodio ga je robstva i na takav način postao njegov štićenik. Uz Allahu dozvolu, ako nam Allah podari života i zdravlja, doće poglavlje i o tome, dakle o oslobađanju i prenošenju starateljstva sa dakle tog roba na onoga koji ga je koji ga je oslobodio. Pa se zato kaže štićenik Osmana ibn Afana radijallahu radijallahu anhu on se, dakle, Humran ubraja u prenosioce hadisa povjerljive iz reda tabina, dakle, iz generacije tabina. Hadise je prenosio vrlo malo, uglavnom od Osmana i Muavije, radijallahu anhuma. Katade kaže da je Humran klanjao iza Osmana, radijallahu an, pa kada bi Osman pogriješio, Humran bi ga ispravio dok Zuhri kaže da je Humran i učio ezan Osmanu, a rečeno je također i da je bio, da je bio pisar Osmana radijallahu ta'ala Preselio je na drugi svijet 75. godine po hijđri. U ovom hadisu Humran spominje da je vidio Osmana ibn Afana radijallahu an kako se abdesti. Dakle, e, red je da se kaže nešto i Osmanu radijallahu ta'ala. Osman, ibn Affan, plemeniti ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, bio je od uglednih Kurejšija, nakon toga bio je treći halifa muslimana, vođa pravovjernih, on je islam primio vrlo rano putem na rukama Ebu Bekra radijallahu ta'alan, učinio je dvije hijđre, činio je hijđru Abesiniju, zatim u Medinu. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam oženio ga je svojom kćerkom Rukajom, pa kada je ona umrla, oženio je Osmana radijallahu ta'ala na poslanik sallallahu alihi wasallam svojom drugom kćerkom po imenu Ummu Kulthum. Nakon čega je Osman radijallahu talan dobio nadimak Zunnurein. Zunnurein, dakle vlasnik dva svjetla. Zašto? Zato što je bio oženjen sa dvijema kćerkama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prvo Rukajom, pa kada je ona umrla, preselila, nakon toga Allahov poslanik alaihi salatu wasallam udao je svoju drugu kćerku za Osmana, drugu kćerku po imenu Ummu Kulthum. Kao što je poznato, strogo je zabranjeno po Koranu i također sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu sam u braku istovremeno sastaviti dvije kćerke. Pa je dakle ovdje riječ nakon što je umrla prva kćerka, oženio je svojom drugom kćerkom Allahu poslanika alihi salatu wasalam Osmana radijallahu telan i po tome je dobio nadi, naziv nadimak, jeli, Zunnurein, vlasnik dva svjetla. Također, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem obradovao je Osmana šehadetom, obradovao ga je šehadetom i džennetom. Zatim, za njega, Osmana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji, kada se davala prisega, Bej'atur Ridvan, prisega zadovoljstva pod drvetom Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam za Osmana je dao svoju ruku, stavio svoju plemenitu ruku. Nakon Omerove smrti, po odluci Šure, Osman radijallahu talam preuzeo je hilafet prvog Muharrema 24. hijđretske godine. I on, nažalost, Osman radijallahu talam ubijen je kao šehid u petak 18. Zulhidžeta 35. hidžretske godine nakon ikindije, ikindije namaza. Istu večer je ukopan, Allah da bude zadovoljan s njim, sa svima ashabima Allahog poslanika alihi salatu wasalam i svima, svima nama. Što se tiče komentara ovoga hadisa, Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam mnogo su se zalagali u traženju i širenju vjerskog znanja. Prilikom dostavljanja znanja i poučavanja odabirali su najpogodnije i najefikasnije metode. Najefikasnije metode. A zasigurno jedna od najefikasnijih metoda jeste i podučavanje svojim ličnim primjerom, jer ono što se nauči na takav način teško se zaboravlja. Tako je plemeniti ashab, treći halifa Osman ibn Affan radijallahu an, zatražio da mu donesu vode kako bi se njome pred drugima abdestio i na takav način ih podučio abdestu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon što se pred ljudima abdestio na spomenuti način, upravo onako kako se abdestio je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Uthman radijallahu an dao je ljudima do znanja da je baš tako kako se on abdestio da je baš tako vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da se i on abdesti i da je nakon uzetog abdesta čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže ko se bude abdestio na ovakav način kako se ja abdestim, a zatim klanjao dva rekata ne razmišljajući o njima o nečemu drugom, već dakle skoncentriše se na svoj namaz i bude skrušen u svome namazu, oprostit će mu se prethodni grijesi. To će biti nagrada za lijepo uzet abdest po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zatim nagrada za iskreno skrušeno obavljen namaz i borbu sa svojom dušom. Kako se kaže, ova tri uvjeta su razlog opraštanja grijeha, prethodnih grijeha, da se uzme lijepo abdest na spomenuti način kako se abdestio Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, zatim da se obavi namaz skrušeno, ne razmišljajući o nečemu drugom, već da se razmišlja onome što se uči u namazu i da se bori osoba koja klanja sa svojom dušom, da ga duša ne postiče na nešto drugo, ako ga postakne da se vrati jeli ponovo na svoj namaz. Iz ovog hadisa možemo izvući brojne poruke i pouke za nas što se tiče abdesta. Prije svega, dakle, trebamo znati i trebamo se potruditi naučiti ovaj hadis, jer je on osnova kod govora o abdestu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis i doće inša Allahu ta'ala posle njega još jedan hadis, oni su osnova kod govora o abdestu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kaže se da je ovo najbolje potpuniji način kada se neko hoće abdestiti za namaz. Ovakav način uzimanja abdesta to je najpotpuniji način uzimanja abdesta kada se želimo abdestiti za namaz. Zatim ovaj hadis pojašnjava i odliku Osmana ibn Afana radijallahu talan koliko se on zalagao za širenje znanja i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iz ovog hadisa možemo zaključiti da je dozvoljeno zatražiti pomoć druge osobe prilikom uzimanja abdesta i da u tome, inša Allahu ta'ala, nema nikakve smetnje niti pokuđenosti. Iz ovog hadisa također zaključujemo da onaj koji se bavi odgojem drugih ljudi, koji podučava druge, lijepo je da odabere najbolji način dostavljanja znanja do tih ljudi. Da izabere metodu, način na osnovu koje će oni najbolje shvatiti ono čemu se podučavaju. Tako, dakle, vidimo iz ovog hadisa da se u njemu spominje praktično podučavanje uzimanju abdesta, jer se na takav način bolje pojasni i također bolje zapamti. Također možemo iz ovoga hadisa izvući zaključak da onaj koji čini neki ibadet radi Allaha svakako, ali i kako bi podučio druge ljude tom ibadetu. Konkretno ovdje vidimo abdest, zatim da osoba dođe pred ljude i da klanja, svakako namaz mora da klanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim ukoliko klanja, da bi ljudima pojasnio kako je klanjao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, inšallahu ta'ala, da taj njihov namaz ili u ovom slučaju taj abdest, način uzimanja abdesta pred drugim ljudima s ciljem njihova podučavanja, da to neće uticati na njegovu, njegovu iskrenost i samim tim i na njegovu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz hadisa se zaključuje da ukoliko se voda uzima iz posude, pa se abdesti tom vodom da je lijepo da se ta voda dohvata desnom rukom. Vidimo dakle ovdje da je Osmana radijallahu talan stavio svoju desnu ruku u vodu, u posudu s vodom, zatim njome isprao svoja usta, nos jeli, i ostale e, dijelove tijela je tako pravo tako što bi desnom rukom zahvatao vodu iz posude. Pa se isto tako može zaključiti da ukoliko osoba posipa sama sebi iz posude vodu, da posudu onda pridržava lijevom rukom, a da vodu sipa na desnu ruku s kojom će poslije e, zajedno poslije sa lijevom rukom prati ostale dijelove tijela koje je potrebno oprati prilikom abdesta. E, preporučuje se pranje šaka tri puta, kao što vidimo, da je Osman radijallahu talan prosuo iz posude vodu i tri puta oprao šake. Preporučuje se dakle pranje šaka tri puta prije nego li se tim šakama počne jeli dohvatati voda za abdest i prati ostali dijelovi ostali dijelovi tijela. Dakle, u hadisu se navodi tačno kako je propisano uzeti abdest. Pa je propisano uzeti abdest na sljedeći način, da se šake peru tri puta, zatim da se izapiru usta i nos, zatim da se pere lice tri puta, zatim ruke. Međutim, napomena, ruke da se peru od vrha prstiju, od vrha prstiju do iza lakta tri puta. Spominje se da se šake peru tri puta, da. Međutim, to pranje šaka tri puta je sunnet. Sljedeći puta kad se peru ruke moraju se prati ponovo šake. Dakle, mora se ponovo prati od vrha prstiju do iza lakta tri puta. Zatim se potare jedan put po glavi, a zatim se operu noge do iza članaka tri puta i obavezan je ovakav redoslijed pranja dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta. Na ovakav način, ovim redoslijedom, dakle, prvo šake pa ispiranje usta, i nosa, zatim pranje lica, zatim pranje ruku od vrha prstiju do iza lakta, zatim potiranje glave i na kraju pranje nogu do iza iza članka. Dakle, ponovo napominjem, dobro voditi računa da pranje šaka prvi puta ne može da zamijeni pranje ruku drugi puta, pa da se dakle peru ruke od zglavka, dakle od šake do iza lakta. Ne, već mora se ponovo oprati od vrha prstiju do do iza lakta, jer je prvo pranje sunnet, a drugo pranje ruku je vađib, odnosno fard obaveza. Zatim treba obratiti pažnju da se opere i lakat, jer po četverici imama, Ebu Hanifi, Maliku Šafiji i Ahmedu, rahmetullahi alihi međmain, lakat se pere zajedno sa ostalim dijelovima ruke. Lakat ulazi dakle u pranje, obavezno pranje ruku. Zatim hadis govori o vrijednosti namaza od dva rekata u kojima klanjač nakon obavljenog abdesta na spomenuti način, uzetog abdesta na spomenuti način, ne razmišlja ni o čemu drugom do o svome namazu. Ovaj hadis govori koliko je vrijedan taj namaz koji se klanja nakon uzetog abdesta, međutim, ukoliko se obavi na ovakav način, prije svega abdest se uzme na spomenuti način, a zatim namaz se obavlja prisutno, skoncentrisano na namaz, dakle ne razmišljajući ni o čemu drugom mimo, mimo namaza. Pa se, dakle, na takav način dolazi do oprosta grijeha. Zašto je vrijedan ovaj namaz? Vrijedan je namaz koliko je vrijedan i abdest, pa se abdest mora uzeti na propisani način i također mora se obaviti namaz na propisani način da bi se postigao oprost prethodno počinjenih malih, malih grijeha. Ovim hadisom se dakle preporučuje iskreno obavljanje namaza, i upozorava se klanjač da ne razmišlja o dunjaluku kada klanja inače bilo koji namaz, a ne, dakle, samo ovaj namaz poslije uzimanja abdesta. Razmišljanje u namazu, da čovjek sa svojim mislima odluta od onoga što uči u namazu, to neće pokvariti namaz, ali će shodno dakle, ovome hadisu umanjiti njegovu vrijednost. Umanjiti njegovu vrijednost i umanjiti njegov uticaj na čovjekove grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna salate tenha anil fahša i wal munker. Doista namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Koji namaz? Onaj namaz koji se obavlja na ovakav način. Dakle, kada je osoba u potpunosti skoncentrisana na ono što uči, kada stoji skrušeno, ponizno pred svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala. Takvo obavljanje namaza u svome životu čovjeka odvraća od grijeha. Kao što je ovdje rečeno da takav obavljen namaz briše grijehe. Isto tako, ukoliko osoba na takav način bude obavljala sve ostale svoje namaze, uticat će na pomanjkanje njegovih grijeha općenito, odnosno da neće činiti mnogo grijehe, odvraćaće ga takav namaz od činjenja, činjenja grijeha. Međutim, ukoliko osoba ne bude skoncentrisana na svoj namaz, to neće pokvariti namaz. To neće pokvariti namaz. Dakle, pomanjkanje skrušenosti, pomanjkanje koncentracije u namazu ne kvari namaz, već samo utiče na vrijednost, vrijednost namaza. Hadis može poslužiti kao dokaz da je inače lijepo nakon uzetog abdesta klanjati dva rekata, klanjati dva rekata i dakle može se također zaključiti da se ta dva rekata mogu klanjati u bilo kojem vremenu, odnosno čak i u zabranjenim vremenima, jer je došlo općenito ko se abdesti na ovakav način, a zatim klanja. A zatim klanja, jeli, ta dva rekata. Obično se čovjek abdesti prije, nastupanja namaskog vremena, naročito ako hoće da ide u džamiju, pa ako bi i klanjao ta dva rekata e, u zabranjenim vremenima, kako to kažu, na osnovu ovog hadisa može se zaključiti da je dozvoljeno da se klanjaju ta, ta dva rekata. Izgovaranje bismile na samom početku abdesta nije obavezno, lijepo je ali nije obavezno jer se ovdje ne spominja. Kako kažu učenjaci, kako je prethodilo, ovo je taj potpuni način uzimanja abdesta Allahovog poslanika alihi salavca. Međutim, nigdje nije spomenuta bismillah. Iz općeniti šerijatskih tekstova znamo da je lijepo da se svako dijelo odpočne sa bismillom, međutim da je obaveza, odnosno da se dovodi u pitanje abdest, ispravnost abdesta, pa imamo neke koji kažu da abdest nije ispravan ukoliko se ne kaže bismila na početku. Ovdje nigdje u hadisu ne spominje se ta bismila. Nigdje se ne spominje ta bismila. Pa ukoliko čovjek bi zaboravio bismilu, ukoliko ne kaže bismilu ili ukoliko se nalazi e, na mjestu i uzima abdest tamo gdje se ne može izgovoriti bismila, poput, dakle, u današnje vrijeme uglavnom, uglavnom je tako da u WC-u, u nužniku, se i peru ruke i tu se moraš abdestiti i slično, pa dakle, ako bi iz tog razloga izostavio bismillu, njegov abdest je sigurno ispravan bez imalo sumnje. Ukoliko se abdesti na nekom drugom mjestu gdje je moguće izgovoriti bismillu, ako bi izgovorio bismillu, zasigurno da bi to bilo bolje i potpunije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči ispravnom i korisnom znanju, a on je kadar da to učini. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa wassalamu alaikum.